Martxoak amaika gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ba, igarazi, PP, PSN eta UPNek eskatua udalbatzaren esoiko bilkura, egin zen atxo Atzo astelenarekin eginiko ez bilkuran UPN, PSN eta pepek. elkarrekin aurkeztutako mozioa izan zen ez Mozioak beste gauzen artean igauterietako karrozak kondenatzea eskatzen zuen. Mozioak zazpibotu aurka bostal eta abstentzio bat jaso zuenez onartu gabe baztertua izan zen azkenik. Gaia zaldatuz, eh, berriozarko saspi emakumeek egindako argazki erakusketa ikusgai dugu dagoeneko. Ikusgai xabi osasun etxean, baina beste ematokitan ere ikusteko parada izango dugu besteak beste, kulturgunean, polikiroldegian, institutuan eta gazteleguan erakusketa ibiltaria oita, oita bat argazkiz osatua dago guztiak emakume berriozartarrak ateratak argazketan islatzen diren gaiak, anitzak dira eta erakusketa umartxuaren ozortzian, Ba, zortziaren baitan sortua eta berrentasun sailatik bultzatu ezan da. Eta martxoak amaboz larun batarekin zuaitzaren eguna eh, ospatuko da berrezaren. Eta hoi bezala jarduera nagusia zuaitzen landak eta etzango da zuaitzen landak eta bera familiarekin taldeka edo elkarte baten izenean egin halko da aurten aukeratutako lekua mendialdea bat eta bi eskoletako parkinaren ondoko larrea da. Naturaren gelaren ondoa, an, ondoan aintzuzen ere interesatuek izan emateko zero amabi telefonora, telefonora edo eskaera iru bebiko bikoitz.berriozar.es horri aldean egin alko duten oski martxuarak, eh, martxuaren amairua baino lehen. Tokiko elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia publiko egin da dagoeneko. Deialdionek berri uzarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri esparroetan egiten diren jartuerak sustatzeko berrendasuna euskara, gazteria, jaiak, kirola eta kultura eskaerak berriozarku daletxiko registroan aurkezuko dira. Interes udalaren hau ere izanen dituzte eskura dialdiaren arauak eta aurkeztu beharreko agirien kopiak. Eskariak iteko EPA martxoak hogeita bat arte eta bestetik berriozarku udalak ebatze ditu. Euskara ikasteko 2000 mairu 2000 malau ikasterteko behin betiko laguntzak. Beka jasu duten pertsonen zerrenda, iru bebikoitz.berriozar.es horri aldean kontsultatu daiteke. Eta bestetik musika eskolako eh, entzunaldiek eh, atzo hartu zuten martza. Atzo, piano, kontzertuarekin hasi eta martxuan zehar luzatuko dira berrio zarko musika eskolan irakasten diren instrumentuen entzunaldiak, entzunaldi horiek eskolako ikasleek, eskainiko detuzte gaur esateko trompeta eta trompa entzunaldia izango dugu arratsaleko seiterritan musika eskolako entzunaretoan, gainontzeko entzunaldiak ere berrio zarko entzunaretoan izanen dira, eta sartzeko zinbesteko izanen da aurretik gonbidapena eskuratzea. Gonbidapen txartelak musika eskolako idazkaritza bulegoan jaso halko dira kontzertuaren egunean ekitaldia hasi baino ordu bat lehenagotik. Eulateko gazte aterpean egingo den gazte kanpaldian izena mateko EPEA irekirik dagoeneko ikariarik eta berriozarko udalak amairu eta uitamar urte bitarteko gazteentzat eulate herrira eguneko kanpaldia antolatu du apirilaren nogeita batetik hogeita lauera zuzenki. Horretan hainbat jarduera eta aktivitate daude aurre ikusirik beste batzuen artean urre derrara bisita eta kobazuloetan espeleologia izena mateko arratxeldeko ordutegian bostetatik zortziak bitarte gaztelegekura urbildu beharko dira gazte interesatuak larun batean ere izena materik izan izango dute amaiketatik ordu batak bitarte berrio berriozartarrek izen ematean, berroita mar euro horrendu barko dituzte eta berriozarren erroldatuak ez daudenak iruro gehi euroi eta informazio gehiagora konoski, ikariari abildua elbidera idatzi edo behatzela uzortzi 06 bat iruro telefonora deitu. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpena garazi gaur ere eguraldi goxoa, ezta Atzokoa bezain goxo egia esateko. Zerua Oskar bezango dugu gaur odei gutxirekin egongo da eta beraz eguzkia ikusiko dugu gaur ere. Arratxalde gau partean eh, goi odei batzuk geratuko zaizku zeruan naizea iparmendebaldekoa baldeko aize ulbizibiliko da. Azken orduetan aldakor eta ahul temperatura maksimoak gutxi jaitsiko dira beraz gaur ere. Beroa. eta hau izan da guztiak aurko albistigiari da okionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian, fmko egun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música